قلبي ينادي يا رب صاح يا هادي يا رب قلبي قلبي ينادي يا رب يا صاح يا هادي يا رب ربي ربي ربي يا ربي يا رب طب القلوب طب القلوب من السنة السادسة قال ابن القيم شباب أمتنا أعيدوا عهدنا بالعلم والإيمان نبني مجدنا شباب أمتنا أعيدوا عهدنا بالعلم والإيمان نبني مجدنا Danas imamo temu kako prepoznati da li nam je srce bolesno u tom nekom vjerskom smislu. Da li u našim srcima postoji nešto što bi mi trebali da se trudimo da na određeni način, kako je šerijat propisao, odstranimo to od sebe i na taj način približimo se tom zdravom srcu kojem neće nauditi ni smutnje, ni problemi, ni iskušenja pred kijametski dan. قود السفينة نحو شطآن الرجاء قود السفينة نحو شطآن الرجاء أعيدوا عهدنا بالعلم والإيمان نبني مجدنا شباب أمتنا Znak da u srcu postoji problem je sljedeći. Da čovjek napusti ono što je korisno za njegovo srce od ibarita i znanja i okrene se onome što je štetno za njegovo srce od radnji i nekakvih nauka. كم سنة لله في صفحاته هذا كتاب الله قال فأسمع أن ليس للإنسان إلا ما سعى هذا كتاب الله قال فأسمع أن ليس للإنسان إلا ما سعى أن ليس للإنسان إلا ما سعى Dva su znaka. Prvi je znak nevoljega grijesa. ostavlja namaze lako, nije ga briga za post, o i ne razmišlja, o vjeri onako kako tako i tako. Može ono, kako to kažu, bude šaren, može sasaki, može i popiti, može i svašta nešto, i ovo, i To je jedna, jedna strana. Drugi znak je, ne boli ga neznanje o što ne poznaje svoju vjeru, što kad vidi ljude kako ovaj, napreduju, njemu nije uopšte bitno da li on što zna, da li šta ne zna, الباهرة وأدر عيونك في ربى الأندلس تجد الحضارة والبناء الهندسي شباب أمتنا أعيدوا عهدنا بالعلم والإيمان نبني مجدنا شباب أمتنا أعيدوا عهدنا Jedini način koji je Allah Želešanu propisao da čovjek ojača svoju dušu i dvije stvari. Prva stvar umjerenost u ibadetu. Znači, ne samo ibadetu, nego umjerenost u ibadetu. A to znači klanjati farzove, klanjati pritvrđene sunete i klanjati noćni namaz posao. Drugo je traženje širijetskog znanja, kad kažem širijetskog mislim na islamsko znanje, naročito se to odnosi na Kur'anu, znanje o Kur'anu, značenjima ajta Kur'anu i hadisa Allahog poslanika sallallahu أمتنا أعيد عهدنا بالعلم والإيمان نبني مجدنا أخلاقكم كالنور من قبس الهدى وشعاركم في الكون سنة أحمدا أخلاقكم كالنور من قبس الهدى وشعاركم في الكون سنة أحمدا Primjer čovjeka koji želi da se istrgne iz te slabosti, imanski, je kao primjer čovjeka koji mora preći određenu dionicu puta koja je strašna i ima određenih problema treba se strpiti da prođe taj Ali zna sigurno da iza te dionice dolazi sigurnost i lijepo mjesto. Dva su razloga zašto ljudi koji neće da prođu tim putem koji je malo strašan, neugodan i tako dalje, neznanje ili nedostatak sabora. I zato potrebne su mu dvije snage, snaga sabora da se strpi i snaga čvrstog ubijeđenja u završetak toga. To je čvrsto vjerovanje. تاريخ سر عظاته كم سنة لله في صفحاته هذا كتاب الله قال فأسمع أن ليس للإنسان إلا ما سعى هذا كتاب الله قال فأسمع أن ليس للإنسان إلا ما سعى أن ليس للإنسان أمتنا نعيد عهدنا بالعلم والإيمان نبني مجدنا أشباب أمتنا أعيدوا عهدنا بالعلم والإيمان نبني مجدنا وبساحة الحرمين أنوار البهاء وجهابذ العلماء على أبوابها ودمشق شاهدة العلا والقاهرة والهند حاضرة العلوم الباهرة وأدر عيونك في ربى الأندلس تجد الحضارة والبناء الهندسي شباب أمتنا أعيدوا عهدنا بالعلم والإيمان نبني مجدنا شباب أمتنا أعيدوا عهدنا بالعلم والإيمان نبني مجدنا فاسأل مآثرها يجيبك زمانها هي أمة قد عزها قرآنها فاسأل مآثرها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na tragu smo govora i pisanja o srcu, o duši, o stanju, sa stanju duše. Drugom riječju, kako doći do prave istinske sreće u ovome životu i spasa i dženneta na budućem životu. Govorili smo kako su Kur'an i sunnet, a na temelju Kur'ana i sunneta naši učenjaci podijelili e, ljudska srca. Pa smo rekli da ima zdravo srce, ima mrtvo srce i između toga je bolesno srce. O sve tri vrste srca govorili smo i rekli smo šta je zdravo srce, zatim šta je mrtvo, a šta je bolesno. Danas imamo temu, a to je kako prepoznati da li nam je srce bolesno u tom nekom vjerskom smislu? Da li u našim srcima postoji nešto što bi mi trebali da se trudimo da na određeni način, kako je šarijat propisao, odstranimo to od sebe i na taj način približimo se tom zdravom srcu kojem neće navoditi ni smutnje, ni problemi, ni iskušenja pred Kijavenski dan. Kaže ovdje Ibn svaki čovjekov organ ima svoju funkciju. Ruka ima svoju funkciju da dodiruje, da radi, da uzima, dodaje i tako dalje. Oko da vidi, uho da čuje, noga da ide i tako dalje. Bolesti tih organa znači da se izgubi funkcija. Znači, kad kažemo ruka nam je bolesna, znači ne možemo je pomjerati, ne možemo ništa, ne možemo ovo, držimo u gipsu i tako dalje. Znači, izgubili smo funkciju tog organa. Dobro. Srce ima zadatak u ovom smislu u kojem mi govorimo da prepozna uputu i da spozna gospodara svjetova poslanika i vjeru. To je zadatak srca. Zato što mu kaže inne la ta'amal absar al Nisu njihove oči slijepe. Govore za nevjernike. Slijepa su im srca koje nose u grudima. Njihova srca su toliko oboljela da su čak mrtva, nemaju funkciju a funkcija njihovih srca bila bi da prepoznaju istinu kad im dođe. E to je zadatak srca. Ako u srcu postoji problem sa spoznajom uzvišenog Allaha Želešanu, sa ljubavlju prema njemu, sa željom za susretom s njim, sa povratkom e, njemu, sa teobom, sa davanjem prednosti onim što on, onome što on voli, nad onim što mi hoćemo, tad u srcu ima problem. Tako nam kaže ovdje <clears throat> ovaj autor. Kaže ovdje autor problem i rješenje za njih. Šta je sa čovjekom čijem srce su te bolesti toliko uzele mar, da on nema sluha za uputu, nema sluha za, za Koran, nema sluha za vjeru uopšte. I on ima problem taj, to vidi svako oko njega. A on ne osjeća od toga ništa zato što se zabavio svojim nekim dunjalučkim životom i još se nada Allahove milosti i kaže se i bit će nam oprošteno. To je problem. Svi vide oko tog čovjeka da on ima određeni problem. Zašto ima problem? Ima problem zato što kaže ja vjerujem zaista u Allaha, u Kur'anu, sunnet i sve to što je vezano za to, ali ne klanja recimo. A on govori moja duša je dobra i zdrava problem. I ne samo da je problem, nego on ne osjeća. Čovjek recimo može nekad propusti na nas, uradi neki grijeh. Ali to njega boli. I zapamtite dobro, sve dok čovjeka grijeh boli, ne da mu mira. Nije mira, ne može spavati, to je znak imana. Kad prestane boliti čovjek, kad mu prestane praviti problem to, tada je ušao u prilično kasnu fazu, kao što Ibn Kajim kaže u stihu, وَمَا bi جَرْحِ مَيْتٍ إِلَامُ rane mrtvog ne bole. Znači već kad dođe u tu fazu, tad je čovjeku kasno. الكون سنة أحمدا أخلاقكم كالنور من قبس الهدى وشعاركم في الكون سنة أحمدا والعلم نور يجتلي حجب الدجى قود السفينة نحو شطآن الرجاء يجتلي حجب الدجى قود السفينة نحو شطآن الرجاء قود السفينة نحو شطآن الرجاء الإيمان نبني مجدنا أشباب أمتنا أعيدوا عهدنا بالعلم والإيمان نبني مجدنا وخذوا من التاريخ سر عظاته كم سنة لله في صفحاته وخذوا من التاريخ سر عظاته كم سنة لله في صفحاته هذا كتاب الله قال فأسمع أن ليس Два Prvi je znak ne vole ga grijesi. Ostavlja namaze lako, Nije ga briga za to, što razmišlja o vjeri onako kako, tako i tako. Može ono, kako to kažu, bude i šareno. Može sasvaki. Može i popit, može i svašta nešto, i ovo i ono. To je jedna, jedna strana. Drugi znak je ne boli ga neznanje o vjeri. što ne poznaje svoju vjeru, što kad vidi ljude kako ovaj, napreduju, njemu nije uopšte bitno da li on što zna, da li što ne zna od vjere. Nekada postoji faza, naročito je ta faza često prisutna kod ljudi koji budu u vjeri, neka čak često tvrdi jaki i odu malo pretjeranosti. Pa onda u svojoj silaznoj putanji, kad se vraćaju, kad se udaljuju od vjere, imaju jednu fazu kad ih sve to boli. Kad oni osjećaju kud idu, da taj put kojim su, krenuli nazad nije u redu, da oni osjećaju potrebu da, da ih boli što ne hladaju recimo, da ih boli što nisu na namazima, što ne poste, što ovo, što ono, međutim, nemaju snage da se otrgnu jednostavno stihijski to dođe, pokupi ih i odnese i oni se odjednom nađu, postanim jedno. A taj proces od tog do svejedno zna nekad biti bola po njih, ali u srcu bude tih natruha toliko da jednostavno nema snage da se trzne i da kaže stop. I takvi ljudi imaju problem. Šta je s njima? Kaže glavni problem tih ljudi ove skupine je što nemaju dovoljno sabora da bi pretrpili lijek koji moraju izdržati da bi doveli svoja srca u pravo stanje. Nemaju dovoljno sabora da se strpe. Put nekad do ja sam govorio, često puta kažem, i primjerenog učenjaka koji je govorio 20 godina se se mučio s namazom, ali se zato 20 godina naslađivo s namazom. Put do toga da čovjek očisti se od toga je dug. Ne može se biti pobožnjak, ne može se biti učenjak, ne može se biti ovaj, dobar vijenik preko noći. Ne ima u prirodi ništa preko noći. Ako čovjek svoje tijelo da bi dostigao neku, neku zrelost u svom razvoju mora čekati pa bar jedno 16 godina, 18 godina, pa i do 20 godina ljudi smatraju mladiće zelenim. Jel tako li? I ljudi kažu da bi čovjek dostigao neku tjelesnu snagu, mora dosta pure pojesti. li tako A šta je onda s dušom? Koliko duši treba imanske pure da pojede, da bi ojačala, da bi bila recimo na nivou jednog mladića od 23 godina snažan mlađac. Zato čišćenje duše i čišćenje srca je proces. Obično Allah Đelešanu u svojim robovima da na početku upute snagu od sebe. Pomogli. ih. Ali onda svako, svaki čovjek koji krene putem upute osjeća malo pomalo kako mu trebaju stvari da ono jačava sebe, mora da krene, to je priroda. To je tako Allah dao, stvorio svijet oko nas. Da sve ima svoj određeni rok, kad ga drugo nešto čuva, onda mora krenuti sam. A najbolji način, jedini način koji je Allah Želešanu propisao da čovjek ojača svoju dušu i svoj su dvije stvari. Ovo dobro poslušajte ove dvije riječi. Prva stvar umjerenost u ibadetu. Znači, ne samo ibadet, nego umjerenost u ibadetu. Nije ni ibadet sam posebno. Jer čovjek u početku, kad ima snagu imansku, on ima snagu, čini mu se da mu nije teško planjati svu noć. I povazdan, i ovo i ono. Ali to nije poslani za sebe nije dao sad. Zašto? Zato što to nije sprint, nisu kratke staze. Iman je duga staza, ti moraš živjeti, uskladiti svoj život, to je proces. Znači mora namaz postati dio tebe. Kad, kad, kad ti neko uskrati namaz, isto da ti je otkino prst, boli Tako mora postati. A da bi tako postalo, mora biti polako Znači, umjeren i badet, ne pretjerivati. A to znači klanjati farsove, da vam to malo približim što znači umireni klanjati. Klanjati farzove, klanjati pritvrđene sunnete, i klanjati noćni namaz posebno. Inače učenjaci kažu noćni namaz je ključ dobrog raspoloženja čovjeka u toku cijelog dana. Znači te snage duše i energije u čovjeku. To je prvo. Drugo, je traženje širijetskog znanja, kad kažem širijetskog mislim na islamsko znanje, naročito se to odnosi na Kur'an, znanje o Kur'anu i ajte, značenjima ajta Kur'ana i hadisa Allahog poslanika sa Vidi kako to Ibn Kajim navodi ovdje. Ono. Kaže, primjer čovjeka koji želi da se istrgne iz te slabosti, imanski, je kao primjer čovjeka koji mora preći određenu dionicu puta koja je strašna i ima određenih problema, treba se strpiti da prođe taj Ali zna sigurno da iza te dionice dolazi sigurnost i lijepo mjesto. I kaže dva su razloga zašto ljudi koji neće da prođu tim putem koji je malo strašan, neugodan i tako dalje, neznanje ili nedostatak sabora. Znači zna da posle te dionice puta dolazi ono što je dobro, ono što traži, ono što hoće. U našem slučaju to je stabilan iman. A zna da mora proći taj ružni dio puta koji mu je neprijatan. U ovom našem slučaju to je kad se čovjeku ne klanja, kad čovjek ima problema s tim da stane i kaže ne, ne može tako. Mora ovako i onda se prisili. I zato kaže ovdje potrebne su mu dvije snage. Snaga sabora da se strpi i snaga čvrstog ubjeđenja u završetak toga. To je čvrsto vjerovanje. Onog trenutka kad mu osavi sabor, kaže ili jekin, to čvrsto objeđenje, neće moći podnijeti teškoću tog puta, naročito ako bude usamljen na tom putu i osjeti se usamljen i onda govori gdje to odoše ljudi, odo i to je, kaže, stanje većini ljudi uglavnom tako razmišljaju. Inače, to se u psihologiji zove mentalitet krda. Znači, u ljudskoj prirodi zaista postoji to, samo što je to malo blaže rečeno, oni to kažu, sociolozi da je to čovjek društveno biće i ostalo i tako dalje i tako dalje. Ali u principu čovjek je biće koje jako voli da slijedi druge, da imitira druge. To je tako. I zato postoji kod nas izreka jedna koja često učenjaci spominje, a to je ljudi su kao ptice. Svaka leti svom mjetu. Ne voli čovjek da sami, zato je u nedostatku, recimo, u vremenima i prostorima, kada malo ljudi brine za vjeru, kada malo koga briga za vjeru u principu, svoju čaka kamoli za vjeru uopće, treba jako puno sabora za to i treba jako puno i i zato je poslanik sallallahu alaihi wa te dane nazvao dani sabora U hadisu, pred dan da će doći dani sabora i kada će jedan vjernik iz tih vremena sabora imati nagradu kao deseterica ashaba u to vrijeme. Ukratko, razime ovoga Znak da u srcu postoji problem je sljedeći. Da čovjek napusti ono što je korisno za njegovo srce od ibarita i znanja i okrene se onome što je štetno za njegovo srce od radnji i nekakvih nauka. وإذا الأوزار حطت حط قلبي وانتشيت فإذا التوبة ألقت رحلها عندي رحلت وإذا الأوزار حطت حط قلبي وانتشيت وإذا ركب الخطايا فوت الأسى والإثم والعصيان هذا ما حملت رب إني لك عدت من سراب فيه تبت وعلى وجهي شطايا ندم فيه انتهيت وكهوف من خطايا تحتها نار وصمت فإذا أبكي أراها أدمعا مما بكيت Znakovi da je srce zdravo. Postoje tri znaka. Prvi je briga za iman. Šta to znači? Pitam ja vas sada. Da li se od vas iko brine da će mu neko ukrasti sto maraka iz Jel vas Što vas sekira? E tako i Hasan el Basri kaže za iman se brine samo vjernik, a siguran je za njega samo Šta hoće da kaže? Hoće da kaže, ako čovjek ne brine se za svoj iman, da šta će biti s njim, kakav je, koliki je, da li ne pitanje, da ima. Jer čovjek se ne brine za nešto što nema. Šta nas briga, ali će koliko smo Mi nemamo mali. Ali zato ko ima iman, brine ga to, čuvaj. Zato Hasan Basri u tom kontekstu kaže, od nifaka je siguran samo munafik, a nikako Zašto? Zato što u principu i nema šta da izgubi i zato i ne brine sad. Prema tome, <clears throat> ima čuvanje. Drugo, Kur'an. Veza sa imanom, briga o imanu. Drugo, veza sa Kur'anom, briga o Kur'anu. Možete pokušati što hoćete. Može čovjek raditi šta hoće. Ali ako nema vezu sa Kur'anom, neće daleko do To je činjenica. Da bismo mi napravili vezu sa Kur'anom, bosanci konkretno, sa ovih područja muslimana, nama je put malo duži i otežan, ali nadat se da će i nagrada biti veća. Jer koliko se truda uloži, toliko i nagrada slijedi, jel tako? Mi moramo prvo naučiti sofar. Zatim moramo dobro izježbati izgovor nekih slova koji nema Zatim bi trebali da učimo arapski jezik, onako da znamo prilike šta je kako je ostalo zatim da učimo i Kur'an učiti, pa onda tek krećemo onom pravim putem normalnim da se uči Kur'an, pa uči se i na pameti značenje i svašto nešto je ostalo. Ali nije ovdje cilj da kažem da čovjek što više zna od Kur'ana, to je sve bolje i ljepše. Međutim, ovdje se radi o tome da čovjek bar dođe na taj nivo, da svaki dan otvori musaf. Svaki dan. Pa makar pola džuza. Znači, prosječan karija prouči džuz za pola sata. Solidan i brz karija može od 17 do 20 minuta proučiti. Znači, da čovjek, ali ne traži se ni to. Hajde, nek bude, recimo, oslabi, nek za sat vremena proći. Zatim, ne traži se samo ni arapski tekst, to je zbog ibadeta, treba, ovaj, međutim, bar prevod, jer nešto oko Kur'ana svaki dan da čovjek ima, ta veza mora postojati. I vidjet ćete kad god se ljudi udalje u tom nekom smislu. Od Kur'ana. Napadnu ih sve Um, osjećaju te u grudima, u prsima, u životima. Pa čak nastupe i svađe u kući. I o učenjacu naše prije govorili, znamo uvijek kad se udaljimo od Kur'ana, kad nešto pogriješimo, po ponašanju žene i, djece I to sve krevi naopako, jer gdje nema Kur'ana, šeitani tu dolaze i oni počinju, upličuju se u ljude, pa čak i džinski napad i ovo ostalo, sve što ima, sve, svega toga bilo bi manje da je veza sa Kur'anom veća. Naravno, od kadera se ne može pobjeći, desi se kaderom određene stvari, ali govorim uopšteno među ljudima. Jel razumijete što hoću reći? Znači, veze sa Kur'anom znak je da je srce zdravo. Treće, što je jako bitno, jako nam danas fali. Danas nam najviše fali to. A to je razmišljanje o ahiretu. Šta to znači? Kakav je bio poslanikov odgoja sahaba radijalama? On ih je odgajao da čvrsto stoje nogama na zemlji, da žive na zemlji, da obrađuju svoje njive, da to ostalo. Međutim, odgajaju je tako na taj način da nikada to što rade, ta bogatstva koja stiču, bilo je među sama jako bogatih ljudi, kao što je osma poslanikov Z, treći halifa i čovjek obradovan džernetom. Ebu Bekir je bio jako bogat, otkupio je ne sve robove u Mekki, koji su, koji su bili mučeni zato što su primili islam. Ali ih je poslanik odgajao da to što imaju od bogatstva i što, što stiču i što, i što steknu, nikada ne bude njihov glavni cilj, nego glavni cilj njihov je zahiret. Ali na taj način da se za njega pripremaju svojim dobrim djelima. I da kad djela rade, rade ga za ahiret. Mi danas i kad radimo djela, radimo za dunjavu. Zašto? Zašto ljudi daju sadaku danas? Da ih ne zadeše isti belaj koji imaju opet za dunjavu? Jel tako li nije? Ili zašto ljudi obilaze rodbinu? Najčešće obilaze kad, kad Efendija kaže na džumi ko hoće da mu se poveća opskrba i <laughs> produži život, neko obilazi svoju rodbinu. I ode opet. Opet za Uglavnom sve je vezano kod većine ljudi oko dunjaluka za I Allah je dao ljudima zaista da, da silom prilika postane njihova preokupacija. Zato što im fali. A oni koji imaju opet s druge strane, oni nikad im dosta i tako da je to hodanje sa dunjalkom jako, jako ružno. Poslanik sa srlem je u hadisu koji bilježi imam Buhari rekao taj se abdu dinar, taj se abdu dinar. Neka se namuči i nesretan bude ko bude rob dinara i rob Dinara. To je poslanikova dova. Poslanikova dova se prima. I to je pravilo na ovom svijetu, Kogod bude rob dinara, rob dirhema, to znači rob dunjaluka, neće biti sretan. Sretan će biti onog trenutka kad mu Allah daje metka dosta, ali ga on drži u rukama čvrsto i troši ga ono što je Allah rešano zadovoljen, a ne zaboravlja ahiret. Međutim, u nas jel se malo osoli, dobije neku malo bolju platu, gotovo. Ne možeš ga više ni pogledat, a kamo li ga poveza s vjerom, gleda Bože? Jer to je tako su trendovi, nažalost, nas. To je znak. poslani sa srnem zaista udario je tu jedan pečat. Kad je živio ali radi Allahovana? U vrijeme poslanika, prije jedno 1400 i nešto godine, je li tako? Slušajte šta je rekao prije 1400 i nešto godine. Inna dunja kad tarahalat mudbira. Zaista je dunjalog sprema se na odlazak i okrenuo vam Hoće da kaže i približava se sudnji dan. Ono dunjaluka što je bilo u ranijim narodima, to je već otišlo ovo srce ostaci tog svijeta. وإن الahirete kad te rahalet mukbile. I neka znate da je ahiret krenuo prema vama, okrenut prema vama, približava vam se. وَلِكُلِّ مِنْهُمَا بَنُونَ A i dunjavog i ahiret imaju svoje sinove. فَكُونُوا مِنْ اَبْنَاءِ الْآخِرَ وَلَا تَكُونُوا مِنْ اَبْنَاءِ الدُّنْيَا I zato budite sinovi ahireta, nemojte biti sinovi dunjavuka, فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ Zaista je danas djelo, a nema obračuna. Mogaden hisabun urad. A sutra je obračun, ali nema djela. Vidiš kako on dalje radi Allah, ono što je važno. Kako shvatiti tu ravnotežu između dunjaluka i ahireta? A to je upravo u dijelima. Kaže odaj Ibn Što se srce više čisti, sve više misli o ahiretu. Što se srce više čisti, sve više misli i teži ahiretu i takvim srcima Allah da uputu da i budu stanovnici džaneta. Pola sata je prošlo, predviđenih za ovo, imamo još, staćemo ovdje. Imamo još jako lijepih bitnih znakova, pa ćemo o njima ako Boga govoriti i neće. Allahu alam, sallallahu بالعلم والإيمان نبني مجدنا أشباب أمتنا أعيد عهدنا بالعلم والإيمان نبني مجدنا أخلاقكم كالنور من قبس الهدى وشعاركم في الكون سنة أحمدا أخلاقكم كالنور من قبس الهدى وشعاركم في الكون سنة أحمدا والعلم نور يجتلي حجب الدجى قود السفينة نحو شطآن الرجاء علي حجب الدجى قود السفينة نحو شطآن الرجاء قود السفينة نحو شطآن الرجاء وعيد عهدنا بالعلم والإيمان نبني مجدنا أشباب أمتنا أعيد عهدنا بالعلم والإيمان نبني مجدنا وخذوا من التاريخ سر عظاته كم سنة لله في صفحاته وخذوا من التاريخ سر عظاته كم سنة لله في صفحاته هذا كتاب الله قال فأسمع أن ليس للإنسان إلا ما سعى هذا كتاب الله قال فأسمع أن ليس للإنسان للإنسان إلا ما سعى أن ليس للإنسان إلا ما سعى بالعلم والإيمان نبني مجدنا أشباب أمتنا أعيدوا عهدنا بالعلم والإيمان نبني مجدنا نبني مجدنا وبساحة الحرمين أنوار البهاء تهابد العلماء على أبوابها دمشق شاهدة العلا والقاهرة والهند حاضرة العلوم الباهرة وأدر عيونك في ربى الأندلس تجد الحضارة والبناء الهندسي شباب أمتنا أعيدوا عهدنا بالعلم والإيمان نبني مجدنا أشباب أمتنا أعيدوا عهدنا بالعلم والإيمان نبني مجدنا فاسأل مآثرها يجيبك زمانها هي أمة قد عزها قرآنها فاسأل مآثرها يجيبك زمانها هي أمة قد عزها قرآنها بنت العدالة والقلوب فداؤها والحق قد شهدت به أعداؤها بنت العدالة